і не хотів би зараз бути в його шкурі. А все-таки чому? наполягав Кримчак. Я теж, хоч якоюсь мірою, причетний до вашого гурту. Ну, не причетний, не те слово, просто мені дуже цікаво. Тут потрібно багато аналізувати, зіставляти, згадувати, навіть ото засідання. І ти ніколи не зіставляв, не згадував? майже докірливо спитав Кримчак. Ще й скільки? Тисячу разів. Може, я тільки те й роблю, що згадую. Я ж бо дружив з Іриною, тобто дружу, поправив себе. Мені здається, це буде найскладніша зустріч з усіх, які можу уявити. Може, не простити? Не знаю, іноді буває. Ще цікавіше. Розкажи. Для чого? Просто так. Кримчак посміхнувся з гіркотою. Може, в науку? Хоч і вона час змиває з пам'яті наші помилки. То що там з нашої, з пам'яті людства? Воно повторює їх знову і знову. Мабуть, правдиво. Так кажеш у науку. А що почуваєш і на своїй душі кіхті сумління? Не знаю, трохи аж розгубився Кримчак, неначе ні. Кожен хоч трохи почуває, впевнено сказав Огієнко. Тільки один ледве вони доторкнулись, починає тривожитися, мучитись, а інший сокирою по них. І він знову взявся за пляшку, але Кримчак легенько перехопив його руку. Чекай, сказав він. Ти мені трохи не подобаєшся. І минулого разу. Скажи, чого ти п'єш? Йому й далі хотілося бачити Вогієнкові колишнього парубка, але дедалі більше переконувався, що те його намагання марне і оманливе. Пам'ять чітко малювала юнаків у великій кімнаті, де з обох боків стояли ряди металевих ліжок з масланими поверх пружинних сіток дошками, а поміж ліжок довгі чорні столи, юнаків запальних, щирих, які швидко приймали переконання інших і могли піти за них на смерть. Тоді мало думали про себе, зичили добра товаришам і робили його. Коли мали в запасі днів без ліку, могли віддати їх за одне слово тоді і все життя попереду здавалося вабливим, сповненим великої таїни, великих відкриттів. Але то, як тепер у цю хвилю зрозумів Кримчак, були зовсім інші люди. І спомин про них був якийсь неконкретний. Ну, Він ніби танув у білому мареві. Йому від того стало сумно. Сто причин. А одна справжня. Огієнко знову красивим рухом відкинув чуба, і знову перед Кримчаком сидів сільський парубок. У тому рухові були і погорда, і намагання заспокоїти щось у собі, що колись не впадало в око і було просто звичкою. Але раптом він різко відсмикнув руку, нахилився вперед. Очі його, що неспокійно бігали, зупинилися, вперлися кринчакові просто в перенісся. Справжнє? Не так жив. І знову відкинувся на спинку стільця. І не було в його словах в його вигляді, намагання справити ефект, приголомшити, хіба що трішки-трішки. А все свідчило, що сказав він щиро, навіть не милуючись своєю відвертістю. І все ж Кримчак страшенно здивувався. Ти? спитав він. А що ж ти думаєш? усе вкладав у щось, у майбутньому, на щось.